Me gustas así, me gustas así, con tu piquete natural. que más me gusta de ti es que sin maquillaje te ves sexy igual. No tengas miedo, baby, que para mí tú estás bien rica al natural. Las ganas no delatan, sube la humedad mientras el agua baja. No sabes que me Te compleja pero el corazón no tiene cara. No necesitas tanto make-up, baby, para mí tú eres perfecta. No sé por qué te afecta cuando estamos piel con piel me deleitas. La naturaleza es sabia, tu boca está rica aunque no seas labial, girl. Tú estás on fire, tú no necesitas nada, baby. Lo que más me gusta de ti es que sin maquillaje te ves sexy, igual. No tengas miedo, baby, para mi boca bien rica natural. La gana no delata, sube la humedad sabes que me mata, te compleja, pero el corazón no tiene cara. Siempre sueño con todo lo que quiero hacerte. Tengo sentido esta noche para ir a verte. Te robo confianza y vine a devolverte. Mejor olvidarlo, igual que el 2020. Ya no dado mi número telefónico. Pude ver que no te valora. Ayer por su culpa éramos dos platónicos. Hoy nadie vos te controla. así, con tu piquete natural quédate así. Mejor si no te peinas. ¿por qué no hacemos una videollamada? No para eso. Me gusta verte despeinada. No cuando tenemos sexo. Yo, lo que más me gusta de ti es que que te ve sexy, igual la el agua baja. No sabe que me mata, te compleja, pero el corazón no tiene cara. Y el barman.